jaialdia, amar urte, zintzilik erratiaren alde. Oi, bai, laupada fez! Baina alergiaren badakadeo? deo? Eh, bai, musika komertzialari. Eraman girofanora, kirofanora horrein txibertan. Desprigiladorea! On! Rock donosti! Trilita! Bota metal kore! Ore, ore, ore! Laxespiz! Erdi punk, erdi baraka! Pungrot, ausarta, ezkerraldea. Eta dira gauzen... Ai, ama, galdu dugu. Menga, ba, apuntatu. Martxoak hogeita bederatzi, larun bata, gaueko bederatzi terbietan, mogambo kirofanoan. Ye, ye, ye, tal para fez. Ye, ye, ye. Talpa la fresa ay ay ay talpa la fresa ye ye ye